լսներ, այսօր օգոստոսի 14-ն է, օրը ուրբաթ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաջելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Լիբանանահայ լուսանկարիչ Գաբրիել Փանոսյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Մանրամասները կներկայացնի Վանիկ Նովիկովը։ Հիշնորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դրույթներում։ Մանրամասները Քնարբաբայանի պատրաստած էջում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նոյիկովին։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Լիբանանահայ լուսանկարիչ Գաբրիել Փանոսյանի абստրակտ լուսանկարների ցուցահանդեսը, որը հեղինակը վերնագրել է Լույսը խավարի մեջ։ Լուսանկարների ցուցահանդեսը կրում է ինտերակտիվ բնույթ, քանի որ այցելուներին հնարավորություն է ձեռված անվանել իրենց դուր եկած լուսանկարը։ Լուսանկարիչը հավատացնում է, որ հաճախ նույնիսկ պատամամ ստացված կադրերը կարող են դիտողի մոտ ասոցացվել բազմաբնույթ զգացողությունների ու պատկերների հետ եւ այս պարագայում նա չի ցանկացել ներազդել եւ պարտադրել իր վերնագրերը։ Լուսանկարներն աչքի են ընկնում հարուստ երևակայությամբ եւ նուրբ դիտողականությամբ։ Միակ ռեալիստական լուսանկարը, որը կարելի էր հանդիպել ցուցահանդեսին, Արարատի համայնապատկերն էր։ Երևանում, Գյումրիում եւ Ստեփանակերտում ունեցած իր ցուցահանդեսները հեղինակը նվիրել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Այսպես կոչված գեղարվեստական լուսանկարչությամբ զբաղվելու գաղափարը Գաբրիել Փանոսյանի մոտ ցակել է հանկարծակի։ Իր իսկ խոսքով, երբ առաջին անգամ լուսանկարել է Գեչարիսի վանքը, Լուսանկարչությունը, ես լուսանկարչությունը փոքր սիրած եմ, բայց արիք չեն եղած ինձ, որ ես լուսանկարչական աշխարհի մեջ մտնեմ։ Հայաստանը այն երկիրն է, այն աշխարհն է, որ ինչ որ կա մեջը գրնապուս կա։ Հետևեցա 10-10-ների ադոր համար բոլորին գոչ կնեմ ես, Հայաստանը այն վայրն է, որ մարդու մեջ ինչ ապրում գա, գրնա դուրս տա այդ ապրումը Հայաստանի մեջ։ Ուրիշտեղ չես գնալ ապրում նկարներ էի նկարում, թերթերու համար, թերթին ուղարկեի այդ նկարները, մարտոց կնկարեի, դա բարդավես ադեր։ Հացի գալիս եմ, որ երեկ տարի առաջ սկսավ, ինչպես երսեցի գալիս։ Մեծ աղացումը զմվեց Գեչարիցի եկեղեցի նկարել են վերջ։ Անիկա, եթե անիկա դեստես շատ բարձ դգար մնե, բայց միտք անիկա ինձ դվա։ Իմ բադգերացումը ստեսքում եմ, երբ որ ուրիշի պատկերացումը դες ունեմ, ես ավելի խորն եմ մտնում։ Որոշ ադեն շատ դարբեր են, որոշ ադեններ շատ դարբեր են։ Հիմա եթե այդ անունները դգինից ադիվա, եթե եթե դեսնեք թե ինչ անուններ, մարդիկ ինչ խորքը մտերեն այդ նկարներու, եւ գրծել են այդ բաներ դեսնել դեպի որ ես չեմ դեսնել։ Ինչպես եղավ որ որոշեցիք տեղափոխվել Հայաստան ես յանքից մեջ ուր որ եղած եմ, դեղացի չեմ գրսկալ ինքսինքս։ Միշտ մեջս այն մտածումը գեցած է, պետք է տուն երտաս, պետք է տուն երտաս, բայց չեմ գիտեր ուր։ Երբ որ Հայաստան հաստատվեցա, սկացի որ հոս է իմ դերս, հոս է որ իմ ճիգերս հանդարտեցան։ Նոր մտահղացում ունեք լուսանկարների առումով։ Նոր բան մտ չունեմ, բայց դուրնալալ ավելի զարկանա, որովհետև հրավերներ կան։ Դուրնալալ դասահման երտանք, Ադոր ապտանի մեջ մենք հիմա վերջի ինչ կլա չեմ գիտեմ։ Անձամբ հեղինակը դժվարանում է վերնագրերի լուսանկարները, սակայն արվեստասեր հասարակության արձագանքներն ապշեցուցիչ են անգամ իր համար։ Գաբրիել Փանոսյանի խոսքով այն թե ինչպես են իր լուսանկարները մեկնաբանում կամ զգում դիտողները իր համար նոր բացահայտումների սկզբնաղբյուր է հանդիսանում։ Հպարտությամբ խոսելով իր Արցախյան արմատների մասին Մուսալերցի Գաբրիել Փանոսյանը տեղեկացրեց, որ երկար դեգերումներից հետո վերաբնակվելով Հայաստանում նկատել է, որ Մուսալերցի երիտասարդների մեծամասնությունը գրեթե ոչինչ չգիտի իր նախնիների, Մուսալերան ավանդույթների, բարբարի մասին։ Միայն տարին մեկ անգամ հերոսապատումին նվիրված տոնակատարության օրն են այցելում Մուսալեր։ Այդ ժամանակ էլ նրա մոտ միտք է ցակել համախմբելու մուսալերցի երիտասարդներին եւ ստեղծելու երիտասարդական միություն, որն իրականություն դարձավ 2009 թվականին։ Միության գլխավոր նպատակը բոլոր երիտասարդ մուսալերցիներին համախմբելն է ու նրանց հաղթանակած մուսալերցու ոգի ներշնչելը։ Նպատակներից է նաև միության միջոցով Սփյուռքի մուսալերցի երիտասարդներին կապելը հայրենիքին, ինչպես նաև մուսալերան պատմությանը, մշակույթին ու բարբարին ծանոթացնելը։ Այս ընթացքում մուսալերցիների երիտասարդական միության կողմից բազմաթիվ մասունքներ են հավաքվել պահպանված իրենց հերոսական բնակավայրից։ Գաբրիել Փանոսյանի հաղորդմամբ այս տարի հայոց ցեղասպանության թանգարանում կկազմակերպվի այդ մասունքների ցուցադրությունը։ Ես հարապաղծի եմ այն մաստով, որ իմ բաբերս ինձ ասեր են, որ մեր բաբուց բաբը մոտ 250 տարի արված բաբադություն է ասիգա, որ հարապաղի չեմ գիտեր ինձ տանով, սալերի եկած է, ես մուսալեստի եմ, բայց անջար զնված եմ, և իմ գյանքս անցած եմ Բեյրութի մեջ եւ վերջը հաստատված եմ Ամերիկայի մեջ Սան Ֆրանցիսկո մոտ 20 եւ մի քիչ ավել դարիներ ապրած եմ Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ եղավ 10 դարի հաստատված եմ Երևանի մեջ եւ Լիբանանի հաստատ օրաթերթին աշխատակցին եւ իրենց ներկայացուցիչն եմ Հայաստանի մեջ եւ նույնպես աշխատակցին Կանադայի հորիզոնի հետ ընդառաջ լուսանկարչական աշխատանքներ որ գտանիմ եւ ֆոտոլրագրող եմ եւ հարցազրույցներ ունենան ցանցերու հետ եւ այդ հարցազրույցներն է որ իրենց կուղարկեն հիշողությունները շատ-շատ են անջարում անջարը որովհետեւ այն վայրն է որ միայն հայկական գյուղ է միակ հայկական գյուղն է աշխարհի որ հայաստանից դուրս որ միայն հայությամբ է ամեն ինչն է որ հայություն է այնտեղ իր ոստիկանությամբ իր քաղաքապետությամբ իր բոլոր պաշտոնյաներով միայն հայություն գաբրիոն մուսալերեն 1939-ին դուրս ելած են, կախկած են, հաստատված են անջան։ Եվ այնտեղ ես այնտեղ զմբեր եմ, ուսումս այնտեղ եմ ստացել եւ շարունակել եմ կուրս անշուշտ։ Էլեկտրագնության մասնակցությամբ շարունակած եմ ես, ես էլեկտրական մասնակետ եղած եմ եւ Ամերիկայի մեջ շարունակած եմ, ասկային կորդեր շարունակած եմ։ Հիմա այստեղ եղա Հայաստան հաստատվեցա, Մուսալերի հայրենակցական միության երդասարդ թեվ եմ ստեղծել։ Մոտ 250 անդամներ ունենք հիմա, նոր աշխատանքներ կդանենք Հայաստանի մեջ։ Մուսալերան 100-ամյակի պատրաստություններու մեջ ենք հիմա Երևանի մեջ։ Հետաքրքրական է, որ Մուսալերան ադիերդասարտները իրենց բաբաներով ծնունդով մուսալերտիներ են, հավաքել եմ իրանց բոլորին եւ ամբողջ քյուղերը բդեցինք, ինչ որ մնացեր է մուսալերեն իրենց բոլ Ըլլա դիգա կորձի, ըլլա դիգա նգար, բոլորը հավաքել ենք եւ սեպտեմբեր 15-ին արդեն ցուցահանդես դանք ցեղասպանության թանգարանի մեջ, որ գրնալալ որ աշխարհի 4 ցակերև մուսալերցիներ կան այնտեղ եւ այդ ցուցահանդեսը Բիդելլա ցեղասպանության թանգարանի հովանավորությամբ մեկ ամիս է անջարի մեջ, ինչպես ասի, ընդեղ Մուսալերան 100-ամյակի դոնագրատարություններ գլան, ասոնց անունը տրված է Մուսալերան հաղթանակի փարադոն, որովհետև մուսալերցիները հայկարեցան եւ հաղթեցին, կախտի չկնացին։ Մուսալերցիները բայկարով գրծան իրենց ցանկը փրկել եւ քաղտի չկնացին ինչպես մյուս քաղաքները որ եղան եւ չհասկանություն չեղան մուսալերցիներով հանդեպ Անդոր համար մուսալերցիները իրենք իրենք ավելի գծկան, որովհետև իրենք բայկարելով իրենց ցանկին դեր դարձած Թրանսվերտել է լուսալերցիների այս հաղթանակը դարձուց համաշխարհային մագարտագի եւ շատ ազգեր, որոնք փոքր ազգեր են, դրանք միշտ օրինակ կառնեն լուսալերան այդ 40 օրեր պայքարեն։ Վերջապես, երբ երկար դիտելուց հետո համարձակություն ես ունենում բարեր գտնել արտահայտելու Գաբրիել Փանոսյանի հոգեաշխարհն արտահայտող զարմանահարաշ լուսանկարներից ստացած տպավորությունները, ապա այն կարելի է այսպես ձևակերպել. ոգու եւ հոգու հաղթանակի հրավառություն с Южен Патрас, Телевания Гновикова. ով է ասել ուրած այնտեղ էլ կաց տունս հերու հերու թողած անկերներից ու հարազատ մարդկանց ես չեմ ուզում կորցնել անդած չեմ մոռանում բաժանում ինձ ստխուր աչքերդ հած Հերանալուն ինտենից ես ասես հերացա ինձնից ու հիմա Իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտնացավ ու լուր այնտեղ էլ կաց ու հողը քո հերվում թողած դու կմորանաս ոնց դու կապրես այդպես անհայրենիք կիզած դարձած խոր վերքերից քո սրտի մեջ բացված չես ազատվի tell you. boom. եթերում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դրույթներում։ Մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած էջում։ օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք տեղական մեկ լուրով։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակbaşնետիրական ընկերության փայատիրոջ ներկայացուցիչ Ռալֆ Երիգյանի հետ երեք այցելել է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն, ցանոթանալու այնտեղ ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնում են, թե շրջելով կենտրոնի սենյակներով վարչապետն իր գոհունակությունն է հայտնել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եւ համապատասխան պաշտոնատար անձանց տվել նոր հանձնարարականներ, որ เป զի ուսումնական կենտրոնը շահագործման հանձնվի սեպտեմբերին։ Շենքի ավարտին մոտեցող վերակառուցման համար Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերությունը հատկացրել է շուրջ 150 միլիոն դրամ գումար, իսկ սարքավորումները ձեռք կբերվեն հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից։ Ըստ պատասխանատունների զեկուցման Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնը կարող են հաճախել Արցախի 500-ից ավելի 7-ից 17 տարեկան երեխաներ տարբեր բնակավայրերից։ Այժմ անցնենք միջազգային լուրերին։ Ճապոնացի ինժեներ Կոնիկաո Սայտոյի նոր հայտնագործությունը թույլ է տալիս տեղաշարժվել ու ճանապարհն անցնել առանց քայլելու։ 26-ամյա ճապոնացու հայտնագործությանը անդրադարձել է Oddity Central-ը։ Ոգքար կոչվող շարժական սարքը արտաքինից նման է դյուրագիր համակարգչի, իսկ գործառույթային տեսանկյունից նման է սկեյթբորդի։ Ըստ ինժեների գաջեթը բավականին հեշտ է կիրառել։ Պարզապես կանգնում ես սարքի վրա եւ սկսում է տեղաշարժվել։ Իջնում ես այն կանգնում է։ Ընթացքի ուղղությունը փոխելու համար օկտատերը պետք է պարզապես մարմնով թեքվի նախընտրելի ուղղությամբ՝ աջ կամ ձախ։ Զառիթափ վայրերում վերև կամ ներքև ընթանալու համար պետք է մարմնի ծանրությունը աջ կամ հետ պահել։ Սարքը պատրաստված է ալյումինից եւ աշխատում է լիթիումային մարտկոցներով։ Սարքը հասանելի է երկու տարբերակով՝ փակ եւ բացօթյա տարածքների համար։ Դրանք կշռում են 2 եւ 3 կիլոգրամ համապատասխանաբար։ Այն լիցքավորելու համար 3 ժամ է անհրաժեշտ, որով այն կարող է 12 կիլոմետր անցնել 9.6 կիլոմետր/ժամ արագությամբ։ Սարքը կարող է 120 կիլոգրամ ծանրություն տանել։ Ֆրանսիական ուղի ընկերությունը ներկայացրել է նոր արտադրանքը՝ փայտե անլար ստեղնաշար, համակարգչով կամ բջջային սարքով աշխատելու համար, գրում է BLTD կայքը։ Յուրօրինակ ստեղնաշարը երկու տեսակ է պատրաստված՝ թխկու կամ ընկույզի փայտից։ Այն կշռում է 400 գրամ եւ աշխատում է Bluetooth անլար ցանցով։ Սարքն արժե 190 դոլար։ Նշվում է, որ այն կարող է միանալ միանգամից 5 սարքերի Bluetooth ցանցով։ Apple ընկերությունը պատրաստվում է սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում կայանալիք նոր արտադրանքի շնորհանդեսին։ Այս մասին հաղորդում է BuzzFeed-ը, վկայակոչելով ընկերության ծրագրերին ծանոթ աղբյուրները։ Բարբերականը համարում է, որ հավանական է շնորհանդեսը տեղի ունենա սեպտեմբերի 9-ին, ինչպես նախորդ տարի։ Բոլոր օգտատերերի ուշադրությունը սևեռված է iPhone-ի նոր մոդելի վրա։ Բարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ նոր մոդելի մշակողները որպես հաղթաթուղթ պահում են iPad Pro-ն, հաղորդում է գազետան։ Բացի այդ, շնորհանդեսին կարող է ներկայացվել Apple TV-ի նորացված արտադրանքը, ավելի լավ օպերացիոն համակարգով եւ ձայնային կառավարման հնարավորությամբ։ LOL հապավումը Laughing Out Loud-ը աստիճանաբար մնում է անցյալում։ Նման եզրակացության է եկել Facebook սոցկայքը, որը վերլուծել է մայիս ամսվա ընթացքում ԱՄՆ-ից օկտատերերի արած գրառումներն ու մեկնաբանությունները։ Համաձայն հետազոտության առավել հաճախ ամերիկացիներն արտահայտում են ծիծաղը հահա արտահայտության միջոցով։ 33.7%-ի դեպքում նրանք դնում են հույզ արտահայտող նշաններ, սմայլիկներ, 13.1%-ի դեպքում գրում են հեհե, փոխանցում է hightech.vesti.ru-ն։ Լոլը նկատվել է միայն 1.9% գրառումներում։ 2000-ականների սկզբին տարածված հապավումը հիմնականում օգտագործում են մոտ 30 եւ բարձր տարիքի մարդիկ։ Նշել է Facebook-ի վերլուծաբանը, այն դեպքում, երբ դեռահասները ավելի հաճախ այսպես ասած ծիծաղում են համացանցում հահա բառի միջոցով կամ ուրախ նշաններով։ Ծիծաղ արտահայտող արտահայտությունների օգտագործման հաճախականությունը խիստ տարբերվում է կախված սեռից։ Տղամարդիկ որպես կանոն ծիծաղում են հահա կամ հեհե արտահայտություններով, իսկ կանայք նախընտրում են սմայլիկները։ Այսքան այս շփատվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus l'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'aime plus même mon lit, se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. C'est plus où aller. Tu es partout, je suis malade. Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Գախնիկ, գթասրտություն, գովասանք։ Գախնիկըդ երբեք մի ասա երկու մարդու։ Արիստոտել։ Ով ասում է, թե ինքը գախնիկ ունի, նա արդեն կիսով չափ բացել է գախնիկը։ Զանդերս Չկա ոչինչ ավելի ճնշող, քան գախնիկ պահելը։ Լաֆոնտեն։ Մարտիկ կփախչեին միմյանցից, եթե նրանք միմյանց տեսնեին լիակատար անկեղծության մեջ։ Կանտ։ Գախնիկը քո մեջ ամփոփիր, եզնիկ կողբացի։ Գախնիկը ցանցի նման է, բավական է մի օղակը, պատրվի եւ ամեն ինչ դուրս կհոսի։ Ոչ ոք գախնիկն այնպես չի պահում, ինչպես երեխան։ Վիկտոր Հյուգո Գախնիկը մարդկային գլխում եւ մարդկային կրծքում ավելի անմաչելի ու անշոշափելի, քան ծովի հատակում, Կարլ Մարքս։ Բարեկամներիդ միասա այն, ինչը պետք է իմանա քո թշնամին, Շոպենհաուեր։ Ամենից ավելի դժվար է գախնի պահել իր մասին եղած կարծիքը, Բլեզ Պասկալ։ Թակցնելու հմտությունը թակավորի մենաշնորն է, ուշել է։ Ուրիշի գախնիկը հայտնելա դավաճանությունը, իրենը հայտնելա հիմարություն։ Վոլտեր Ամեն մարդ լուսնի նման ունի իր չլուսավորված կողմը, որը նա ոչ ոքի ցույց չի տալիս մարկ տվեն։ Ոչ մի գտասրտություն չի փրկի մարդուն, եթե նա չօգնի ինքն իրեն բիչեր։ Շան ունեցած ոսկորը գտասրտություն չէ, գտասրտությունը շան հետ կիսած ոսկորն է։ Ջեք Լոնդոն։ Լավագույն գովասանքն այն մարդու գովասանքն է, որին ոչ մի լավություն չես արել։ Աբուլ Ֆարաջ աշխարի բոլոր վարվելաձևերից ամենավարպետորենն ընկամտել Գովասյանքն է Բալզակ։ Քաղցրածոր Գովասյանքը պատիվ չի բերում ոչ նրան, ով այն ասում է, ոչ էլ նրան, ում այն վերաբերում է գրին։ Գովասանքը միշտ ողջախոհ է։ Դոստոևսկի։ Պետք է խուսափել մարդկանց գովեսներից, փախչելով փարամոլ ու սնապարծ ախտերից։ Մովսես Գանգատվացի։ Գովասանքի խոսքը հաճելի է լսել Գովասանքի արժանի մարդկանց շուրթերից։ Գնեոս Նևոս։ Գովասանքը փչացնում է նրան, ում այն դուր է գալիս Ժան-Ժակ Ռուսո։ Սեփական անձի գովքը ստորացնում է մարդուն Սերվանտես։ Երբեք մի լսեք նրանց, ովքեր վատ են խոսում ուրիշների մասին եւ լավ ձեր մասին։ Լև Տոլստոյ շատ է ուրախ այսօր աչքա լույս եմ դարձել արև խմած աղբյուրի պես լուսաբացի հույզ եմ դարձել աչքատակով նայեց իրից դեմքից շպիտ կարամոթխած իմ կարոտը վարվեց անուշ իմ կարոտը անուշ սխած աչքատակով նայեց իրից դեմքից շպիտ կարամոթխած իմ կարոտը վարվեց անուշ իմ կարոտը անուշ սխած անուր սխար լե լե լե լե լե լե լե լե լե ջան լե լե լե լե լե լե լե լե լե ջան Կոկայլվածքը ինձ լուր կանչեց Եվ պավակուշ և համաձայն Իմ մեջ արդեն թրթրացին ահ երկու սիրտ ու երկու զայն Սիրունացավ աշխարհն աչքիս հազար անգամ սիրունացավ աշխարհի մեջ դարձար իմը տարան ինձնից տանջանքուցավ Սիրունացավ աշխարհն աչքիս հազար անգամ սիրունացավ աշխարհի մեջ դարձար իմը տարան ինձնից տանջանքուցավ տանջանքուցավ չեմ հավատում, որ բռնել են շողքդ վրաս, դու կրկիս մեջ չեմ հավատում, դեռ թվում է ողջը երաս, սակայն ես դեռ չեմ հավատում, որ բռնել են շողքդ վրաս, դու կրկիս մեջ չեմ հավատում, շատ է ուրախ այսօր աչքա լույս եմ դարձել արև խմած աղբյուրի պես լուսաբացի հույզ եմ դարձել այսօր սիրտը շատ է ուրախ Ամառային ուրախ եւ բարձր դրամատրությամբ կարծիքն է եթերում օրվա մեր եթրաժամը ամփոփային կորացույցով Այսօրը ծնվել են Կլոդ Վերնեն, ֆրանսիացի բնանկարիչ, Կարլ Վերնեն, ֆրանսիացի նկարիչ, Նապոլեոնյան բանակի պատմանկարիչ, Հանս Էրսթեդը դանիացի ֆիզիկոս, Էրնեստ Սեդոն Թոմսոնը կանադացի գրող, Ջոն Գոլսորսին անգլացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Արթուր Դեմսթերը կանադացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Ֆրանց Կոնվիչնին գերմանացի դիրիժոր, Ռիչարդ Քենսը բրիտանացի ֆիզիոլոգ, Ջորջո Ստրելլերը իտալացի թատերական ռեժիսոր, Ռենե Գոսինին ֆրանսիացի սցենարիստ, Լինա Վերտմյուլլերը իտալացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դրամատուրգ, Ռիխարդ Էրնեստա շվեյցարացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բեատա Իշկևիչը, Լեհ դերասանուհի, Սթիվ Մարտինը, ամերիկացի կատագերգու, Վին Վենդերսը, գերմանացի կինոռեժիսոր, Դանիելա Սթիլը, Ձակումով գերմանա-պորտուգալացի ամերիկացի գրող, Մեջիկ Ջոնսոնը, ամերիկացի նշանավոր բասկետբոլիստ, Սարա Բրայթմանը, անգլիացի երգչուհի, Ալոնա Սվիրիդովան, ռուս երգչուհի, Հոլի Բերին, ամերիկացի կինոդերասանուհի։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք երկու շաբթի նույն ժամին։